I spominjali smo u tom pogledu koliko se puta desilo čišćenje njegovog srca, sallallahu alaihi sallam. A Resulullah sallallahu alaihi bio sačuvan je, a, bio je sačuvan te nedaće kojom su izloženi sledbenici njegovog umeta u cijelosti a to je znači da im šeitani prilaze i da ih nagovaraju na zlo. Što se zove ili vesvesa, ono što šeitan ubaciva u srce, u srce čovjeka. Pa je poslanik za osrame bio zaštićen toga na što ukazuju a, različiti ovaj šerijatski dokazi. Prvo, spominjali smo hadis Enesa, tako, da je ovaj došao Džibril a.s. dok se on igrao sa dječacima, pa mu rasporio prsa, izvedio srce, očistio ga. Tako, tome smo pričali, tome smo govorili. To je jedan od dokaza da je izvedio, rekao šta, ovo je šeitanski udio u srcu, pa ga je odvojio. Pa znači, nije više šeitan imao tog udjela u srcu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I To potvrđuje hadis Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu a, u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema nikoga od vas, a da nema svoga pratioca od džina. Kažu, pa zar ti je o Allahov Kaže, i ja, osim što mi je Allah, kaže, pomogao protiv njega, pa je primio islam, pa mi ne naređuje nego dobro. Pa mi ne naređuje nego dobro za razliku od drugih ljudi, od drugih ljudi, je tako kojima šejtan naređuju naređuju zlo. I ne ne ne ne nesvatljivo je da ti šejtan može narediti dobro osim da iz tog dobra želi zlo. Ako ti je naredio dobro ili ako ti je naredio dobro, kažemo, je li došao sa vesvesom koja je osnovi dobra kao dobro djelo, on iz od toga želi znači da postigne nekakav cilj koga čovjek možda trenutno nema na umu ili ne može dokučiti sveč o tome. Ali je neprihvatljivo i nepojmljivo da čovjek kaže da mu šeitan naređuje dobro. To je bilo znači vezano samo izričito za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže kad je jad, kaže složen je umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je poslanik alaihi sallatu wasallam sačuvan od uh, šeitanskog eh, ovaj, uh, došaptavanja i da je sačuvano njegovo tijelo od šeitanskih uznemiravanja, a, i da ne može, znači, šeitan u njegove misli ubacivati ono što je ružno ili što može činiti sa drugim ljudima. Isto tako srce poslanika, sallallahu alejhi sallam, je sačuvano od različitih bolesti. Kao bolest čega? Zavisti. Kao bolest zlobe. Kao bolest oholosti nifaka, jazan billahi ta'ala, tako. Niko od ljudi nije sačuvan da može imati u svome srcu nifaka, da može imati nešto od nifaka. To je, poslanik je sasvim sačuvan od svega toga, kao što je sačuvan da može imati bilo kakve sumnje. Da. Bilo kakve sumnje, bilo kakve nejasnoće i sl. tome, da mu srce može biti grubo, kruto. Toga je sačuvan. Za razliku, od tako, od, ovaj, od drugih ljudi, fe bima rahmeti min Allahi lim telehum. Ole kunte fazan, galijaz al kalbi en fadu min hauli. Ti se Allahovom dobrotom bio blag prema njima. Pa je srce poslanika sa osvijem bilo tako prema ljudima. Sjećate zavno da su spominjali da je u Tevratu zapisano da će poslati poslanika, uzvišenje Allah svoga roba, da će mu biti ime El Mutevokil, nazvao sam, kaže mu te okel. Kaže, on nije grub i nije krut i nije taj koji galami po pijacama. Od svojih stava poslanika, koji su bili spomenuti šta u? U te vratu. Kaže, i on na zlo ne uzvraćuje zlim, nego oprašta i prelazi preko a, jeli, tuđih propusta i grešaka. Mi smo ti koji ćemo prostiti jedan put, dva put, tri put četvrti put ćeš ga povući za rukav i kazati dosta je. Allahov poslanik sa osvijem opraštao i ljudima, znači i nije se, nije se obazirao, nije se vraćao, a i to najviše ukazuje, na to najviše ukazuje činjenica da nikada se nije svetio rad svoga prava. Danas nađete ljude neprijateljstvo među njima. Zbog čega? Zbog ličnog haka i prava. Nešto mu je rekao i sad mu se on sveti, on, on, mu, on mu vraća milo za drago i tako da nikakve to veze nema s vjerom. Ta isti može neprijateljstvo izraziti prema dini islamu, ništa on, ostaje dalje sa njim kako jeste. I onda na kraju to se upakuje u ambalažu ovaj, ne znam, nekakvo prekidanje tih veza radi Allaha. Nije radi Allaha, nego radi ličnih interesa, koji, vlađu, koji su među ljudima. Kada je malo e, iščačkao i prokopao, vidio bi e, razloge tog razilaženja među njima, vidjet ćeš da su to samo lični interesi, ovaj, a u tome je malo ima onoga zbog čega je dozvoljeno da ljudi prekidaju odnose međusobno. Kaže Aisha radijallahu ta'ala kako bilože Buhari i Muslim, kaže nije se poslanik, ali svem nikad svetio radi sebe, radi svoga prava. Nego kaže kad se pređe, kad se pređe Allahove granice, onda onda bi jeli, ima jeli, propis i razlog zbog koga ima pravo da se sveti, sallallahu alaihi sallam. Kao što se nije svetio ni neprijateljima svojim, ni ljudima koji su najviše proganjali, ni ljudima koji su najviše zlan nanijeli i tako dalje, nije im se svetio, a, jeli, ovaj, a, a na to najviše, na, na, na to činjenicu najbolje ukazuje oslobođenje Mekke i ono što je desilo se, je tako, da je to bilo, da je to bio stvar rahmet i milost za stanovnike Mekke, a nije bila njima nikakva, nije bila nikakva kazna. A, kada je jedne prilike jedna jevrejka otrovala ovcu koju je ovo poslanik, sallallahu alejhi ve selleme pa je poslanik sam upitao je zbog čega su to radila, kada htjela sam te ubijem otvoreno, u lice, htjela sam te ubijem. Šta je problem? Pa kaže poslanik, sal sam, pa nije, kaže, Allah dozvolio, kaže, da ti me naudiš. Kaže, Enes, osjećao sam, kaže, to, te, te, to, to taj otrov koji je pojao posle, kaže, na njegovom, na njegovom tijelu, na njegovoj resci grlu, kaže, dok je živio. Uvijek je davao znakove taj, znači, otrov koji je poslanik, sal sam, progutao, ali nije, jeli, nije od njega, preselio u smislu da je to bio razlog njegove smrti, je tako? Jer je nakon toga živio ovaj poslanik za osrame duži vremenski period. I kad je prišao onaj pustinjak, pa je poslanik u odjeću, pa tražio, pa događaja takvih je tovar bilo koji su ljudi koji su grubo postupali prema poslaniku, sa osrame, bilo da su od, od, od Munaf, koji je grublje postupio od posla, prema poslaniku, sa od Abdullaha ibn Bejbnu Salula, kada je potvorio našu majku. To je kulminacija grubosti. Jer kod poslan, u poslanika žene su mogle biti da ne vjeruju, da neće da prihvati njegov poziv, kao što je bila žena Luta, ale i selam. Neće da prihvati njegov poziv. Žena Nuha, ale i selam. Međutim, nije se moglo desiti da žena poslanika uči ne mora. To se nije, jer jednostavno uzvišeni Allah je sačuvao poslanike toga, zato što je to naj, e, najveća uvreda za, za poslanika. I on bi time izgubio svaki legitimitet među ljudima. I onda dođe nakon toga taj nesretni Allahov rob i potvori majku vjernika. Poslanik poslao na kraju klanja dženazu i umota ga u svoje džube. To je kulminacija znači ovaj širokogrudnosti koji je poslanik sa svem pokazivao prema drugim ljudima. To je taj islam koji se širio sabljom. Islam koji se širio sabljom, je tako? Ne znam, ovi što pričaju, ne znam, neko, papagaji ponavljaju ono što su njihovi preci govorili, ti trebaš prvo naučiti islam i znati kako se islam širio i onda nakon toga prižiti. Ne nego danas svjetske šile, sile se šire, jel tako, sa savremenim sabljama. A to što je poslanik sam radio, došao kao milost ljudima. Da je neka svjetska sila upala u Meku i da je doživio neki ono što je doživio poslanik sa osaname, bilo bi, ovaj, bilo bi koji su osuđeni bar, bar jel tako, na deset doživotnje robija. A koliko bilo mrtvi, samo Allah zna. a poslanik je čak nekim od onih koji, ima je ovaj priprijetio i koji su, kojima je rekao da budu kažnjeni kad su došli pred njega oprostio. <clears throat> Pa je srce poslanika sa osvijem bilo čisto. Savršeno čisto i znači prelazio je ljudima preko grešaka, spominjali smo pitanje, e, pitanje izlaska njegovo, ovaj, da poziva ljude, je tako, pa kad su ga a, napali fizički, pa je poslao uzvišenje Allah Meleka Brda, pa tražio da ih, ako hoćeš Muhameda da ih uništim, kaže možda uzvišenje Allah izvede iz njihovi kiši mi potomke koji će obožavati Allaha. I tako se desilo desio se osvojenje, oslobođenje Meke i ušao poslanik za u Meku i ti dalje se istam raširio i ti isti ljudi, njovi potomci, upravo bilo onako kako je poslanik za osvojenje očekivao da će se, da će se desiti. I došlo je u hadisu da bi ponekad uh, curica mala iz Medine uzela poslanika samo za ruku i voda ga po Medine što da mu pokaže uzmete za ruku, zamislite kakav je to, kakvo je to ophođenje, kakav je to rahmet prema, tako to škod Buhari u sahihu, jer dostojno predanje. Znači, ovaj, da poslanik sa ide sa njom, da ona njemu nešto pokaže, jer dođe jedna starica koja ima uh, oni mentalnih problema, je tako, pa ode nešto poslaniku se pokazuje i tako dalje. To je bila, znači, kulmina, mi ne možemo saslušati tako, ne može svoje dijete neka saslušati. O supruzi da ne pričamo. A poslanik imao je za svakoga šta? Samo je takav čovjek mogao prenijeti poslanicu gospodara svoga i mogao pokazati, jel tako, ovaj ljudima šta znači, jel tako, praktični islam. Čak je u hadisu došlo kod Buharije da je poslanik, sa sam rekao, kaže, nema poslanika da nije čuvao ovce. Kaže, pa zariti Allaho poslaniče? Kaže, jesam, kaže, čuvao se, ja sam čuvao, kaže, ovce stanovnicima Mekke za, nekoliko novčića. Da si to nešto su mi dali, platili, ja ću A ko je to činio, znači, takvo srce najpriče da nema u sebi šta? Oholost. I onaj ko je spreman da prizna šta je šta bio. Taj čovjek nema u svojoj srcu čega? Oholosti. Ovaj, niti pati od toga, je tako, niti se stidi onoga što je bio i sl. tome. kada je došao poslanik sa osaname tisu kod Buharije, kada je došao kod Abasa. Kaže, Ibn Abbas došao je uh, kod, pa je uh, došao je kod Abasa, pa je Hadis prenosi Ibn Abbas, ili Abdullah Ibn Abbas. Pa je rekao, tražio je da se napije vode. Pa je rekao uh, Abbas svome sinu drugom, Fadlu, Fadlu Ibn Abbasu, bratu Abdullah Ibn Abbas. Kaže, daj, kaže, e, idi, kaže, donesi mu vode od uma Abbasu je Umu Fadl od njegove supruge, žene Abasove. Ili kaže, donesi, kaže, ovaj, kaže ovdje ljudi, kaže, ruke stavljaju, kaže, u vodu, tako da, ne, ne, kaže, hoće poslanik da pije to. Potom je otišao do Zemzema gdje su ljudi izlačili Zemzem, kaže da nismo se, kaže, da nismo premoreni, kaže, ja bi sa vama, kaže, stavio te kanape, kaže, pa je pokazao na ramena, kaže, pa bi ja samo izlačio vodu izbona na Zemzem što ukazuje, ukazuje znači na čistoću srca poslanika sa osreme i njegovo ophođenje znači prema ljudima da je bilo ovaj upravo onako kako ga je uzvišeni Allah opisao tako o inneke lala hulukin azim i ti si zaista najljepše čudi a, sallallahu alaihi wasallam međutim poslanik sa osreme nije bio sačuvan njegovo srce nije bilo sačuvano a, onoga čemu su izložena i ostala ljudska srca u smislu žalosti. Na primjer, poslanik je osreme, kao i ostali ljudi, jel tako, žalio. I u tome se navode brojni dokazi u Kur'anu i u sunnetu. Nekad direktno, a nekad šta? Indirektno. Da je poslanik osreme, da je žalio. Ali opet, žalost, je li to sastavni dio rahmeta ili je, ili je to nekakva osobina koja je pogredna? Žalost je pogredna osobina koja čovjeka slomi i, i otjera ga u beznadje i ne znam, ovaj, eh, jednostavno čovjek izgubi nadu u Allahovu milosti ili u... To je pogredno, međutim, žalost kao žalost je pohvalna osobina. Da čovjek šta? Da ima srce koje zna tako. Ne želi, srce ne želi babu umro, djete mu umro, kaže, odo ja spavati od kajluliti, sačkajte. Odo on kajluliti. Babu presilo, on odo kajluliti, on ništa, znači ne osjeti ništa, kao da se ništa ne dešava. To je tvrdo srce. Kaže uzvišen Allah, uzvišen, ona je hazunke ledine u sariju nefil kufr. Kaže, nemoj, kaže da te, neka te ne žaloste oni koji srljaju u svome nevjerstvu. Neka te ne žaloste. Da poslanik sa nije žalio ne bi se onda spominjalo šta? Zbog čega da, da uzvišen je Allah bodri poslanika, sa osnovim govorim da, da te ne žaloste, ako poslanik ne žali u osnovi. Nego je žalio za njima, jer je želio ljudima šta? Želio ljudima, dobro, ja, Ejuhar Rasul, la jahsunke, ledine, sanju, nefer, kufer, ajet sličan, jeli, spomenutom. I kaže uzvišen Allah, wala jahzunke kauluhum, i neka te ne žaloste riječi njihove. I neka te ne žaloste riječi njihove i kaže وَلَا tahzan alayhim wala taku fi dayq mimma yamkurun I nemoj, kaže, za njima žaliti neka se tvoja prsa ne stežu zbog onoga što spletkare. Znači, iz prsa poslanika su stezala se i srce žalilo zbog, el tako, spletki. On došao sa, sa ovaj, zamislite, jedan ljekar dođe u bolesnu društvo. Sve, sve bolesni od bolesnijeg. I on došao, kaže, ljudi, ja ću vas liječiti, ne tražim od vas ništa. Imam i lijek, sve dajem, sve od mene. Dođite da vas liječim. I ovi kuke i motike po A šta mislite onda kada je riječ o liječenju vjerskom, koje je puno bitnije od, od, od tjelesnog liječenja? Pa je zbog toga se stezala šta? Prsa poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنَّمْ يُؤْمِنُ بِحَدَ الْحَدِيثِ أَسَفَا Hoćeš li ti od tuge svisnuti zato što oni neće da povjeruju u ovaj govor? Hoćeš ti sebe uništiti zato što oni neće da vjeruju? Pa to znači dokaz da je poslanik ž, e, ovaj, da njegovo srce je tako žalilo i, i da ga je snalazila žalost zbog ljudi i zbog onoga što čine fela te salal kaumil kafirin kaže ti nemoj očajavati zbog a, a, nevjerničkog naroda zbog griješničkog naroda, nemoj očajavati. Pa su to sve dokazi da je poslanika, sa osanem, znači njegovo srce, da je pogađala tuga, ali nije tuga radi ličnih interesa, nego tuga znači zbog toga što je on je došao do ljude izbavi iz tmina, je tako, na svjetlo, i oni odbijaju, je tako, to svjetlo. Jer je poslanik jedan u odnosu na narod kom je poslan kao otac. On im je bitniji od roditelja. Jer su roditelji razlogom njihovog dunjalučkog materijalnog života, a poslanik je razlog njihovog vjerskog, dinskog života koji je puno bitniji jer prvi život bez drugoga je samo propast. Kao što je poslanik sa osvrme žalio nakon što je jedno vrijeme prekinuta objava, Tako da od Isu Aisha radijalahu ta'ala i kao što je žalio kada je ubijen Zaid ibn Harise i Džafar i Abdullah ibn Ravaha. Gdje su poginuli? Gdje su ova trojica poginuli? Na Uhudu. Sigurno na Uhudu. Ili je pretpostavka. Da nije mutak. kada je poslanik sa rekao ko će nositi za pa jedan pa je obavještavao ljude šta se dešavalo. Pa nakon toga otišao kod porodice Džaferove, kaže, pripremite, kaže, porodice Džaferovoj hranu. Kaže, njih je snašla nedaća. Pa je poslanik žalio sa osam za njima. Plakao. Bilo mu teško, ovaj, je li zbog onoga što se desilo. Kada je umro Ebu Talib i Hatidža radijallahu talana, kako je ta godina proglašena? Godina žalosti. Poslanik žalio za njima, silno žalio. Za Ebu Talibom zato što je Amidža iz dva razloga. Zato što ga je pomagao i ta pomoć nestala. I s druge strane zato što je otišao, nije primio islam. Otišao sa Dunjaluka, nije, nije, je tako, nije prihvatio vjeru kojom je došao poslanik sa osanom. Iako ga je podržavao i, i, i, i nije isključeno da je bio ubjeđen u ispravnost te vjere, ali radi rekla kazala, je tako, radi sela, ovaj, da ne bi neko rekao, odrekao se pod stare dane, je tako, eh, vjere na kojoj je bio, otišao je sa Dunjaluka da ovaj nema ni onaj, onaj je tako, ni najmanji, ni najmanji onu osnovu da se poslanik sa zauzima za njega kako je rekao u hadisu, jel tako? Izgovori la ilaha ilaha, ti budem, jel tako, da se zauzimam za tebe. Pa će imati, jel tako, dvije papuče od dva, tre, od koji će mu možda zaključati. I to je čovjek sa najmanjom kazdom u džahennemu. Hatidža radijallahu ta'ala, veliki oslanac, pa je žalio poslanik sa osaname, pa je ta godina, kako je poznata u Siriji, ali kako se spominje da je proglašena godinom, godinom žalosti. I kada su kada su pobijeni oni učači Kur'ana. Kaže Enes, nisam nikad vidio poslanika, sa ozna žalostije, od ta, od, od, do tog dana. Da je tako žalio, kao što se desilo jel, na, u vremenu kada je kada su poubijani učači Kur'ana. Ibrahim a.s. kada je preselio, Ibrahim radijallahu anhu, sin poslanika, sallallahu alaihi pa je poslanik sa osam žalio, plakao, tugovao. Pa je Abdurrahman rekao, Allaho poslaniče, zar, zar i A savi se susreću sada sa jednim novim momentom. Nisu to prije vidjeli, Allaho poslaniče, u redu sve, da mi plaćemo teoriju, da ti plačeš i plakanje za bližnjim nije oprečno vjerovanju u kader i tome da čovjek prihvati Allahovu odredbu. To nije oprečno. I zato rekao poslanik sa oči plaču, srce žali, ali nećemo šta? Kazati osim ono što je čime je naš gospodar. Nećemo kazati ono što srdi gospodara. Jer ti oči to ne posjeduješ. To, to ponekad plačeš od, od radosti, ponekad od žalosti. Ti to ne možeš, možeš se suzdržati. To više nije u tvojim rukama. Ti vidio jedan prizor i, i nemoj zaplakati. Ne može to, <laughs> nema tu suzdržati. Kako se suzdržati? To je nemoguće ali ono što se od čovjeka može tražiti jeste da ne može kazati i ne smije kazati nešto što bi bilo jel tako ovaj da negoduje Allahovu odredbu a, koju, kojom ga je, jeli, koju je uzvišeni Allah odredio. Pa je plakati jedno, a negodovati Allahovu odredbu šta? Drugo. Isto tako njegov povratak iz Tajfa i o tome smo govorili i žalost koja ga je pogodila tom prilikom. Pa je poslanik, ali sam, znači, iz velike milosti prema ljudima bio, znači, teško mu je padalo kada, kada, kada su ga odbijali, kada nisu prihvatili, znači, njegov poziv. Nisu htjeli da se pokore, znači, svome gospodaru, a zauđeli. Od svoj stava ili od, od eh, odlika kojim, koje su vrijedile isključivo za poslanika sa osanem jeste da je njegovo, da njegovo srce nije spavalo. Mi kada zaspemo, je tako, još oni znaš što oni tvrdi što imaju, da ga okačiš, da ga digneš gore negdje, on se ne budi. Znači, ima ljudi, ako dođe pitanja, kaže, ja si, kaže, jednostavno ne mogu, nema mogućnost da me neko probudi. Nema, nema te ekipe koja može doći da mene probudi. On kad spava šta god da... Znači, to je, to je živi mejit. Ne diraj ga. On kad ustane, kaže ja kad ustane, onda klanjam saba. Ne može ga niko probuditi. Kakav sat i telefoni i žena, niko ništa. Čovjek je znači van, to je vid smrti. Jer je san vid čega? Smrti. Mala smrt, ako je mogu tako nazvati kod poslanika sa je bilo da su oči spavale, srce je bilo budno, jer srce bilo u kontaktu sa gospodarom zbog preko objave, putem objave. I srce je, znači, bilo stalno budno. Što je, jel tako, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, kod Buhari i kod muslima, da je rekao, a, moje oči spavaju, ali srce ne spava. Dobro, mi smo spomenuli hadis Ibn Mesuda da je poslanik sa osalam rekao nema ni jednog od vas, a da sa njim nije njegov pratilac od džina. Kažu, zar iti Allah poslanič, kaže i ja, ali me je, kaže, Allah sačuvao a, njega ili mi je pomogao protiv njega, pa je primio islam, pa mi naređuje nego dobro. Pa mi naređuje nego dobro. U jednom sadisu kaže, a, čiji je lanac sporan, kaže se, bio je nevjernik pa je primio islam. Dobro. Ova je riječ, kada kaže poslanik, sa osaname, illa enna Allahe e'aneni alejhi fe eslam. Osim, kaže, što mi je Allah, Allah me potpomagao protiv njega, pa je fe esleme, pa je primio islam. Ova riječ fe esleme, ona je predmet razilaženja među hadijskim stručnjacima. Kako se čita? Da li se čita fe esleme ili fe eslemu? Znači na kraju na mimu, na kraju na slovu m, mim, da li ima tu fetha ili je dama? I odma se značenje mijenja u veliko. Kako se znači to čita? Većina hadijskih stručnjaka čita sa fethom. Fe esleme, illa enna Allahe e'aneni alejhi fe esle me sa fethom. Allah mi je potpun, pa je dobro. Primio je šta? Primio je islam. Dobro, to što je primio islam, šta to znači? Znači to da je ušao u islam? A, ili znači da je šeitan pokorio se pa ne naređuje nego dobralo nije ušao u islam. Jer kaže šejtan ne ulazi šta u u islam. Nego je kaže on se je pokorio i ne naređuje nego šta? Dobro. Znači uh, uprkos njemu mora naređivati poslaniku sa šta? Dobro. Allah ga ponizio tako da mora doći i on nikome ne naređuje dobro. Ali je poslaniku sa se morao doći i naređivati šta? Dobro. Znači to je bilo ovaj mimo njegove volje, je tako? To definitivno. To bi bilo jedno značenje. Znači, imamo značenje, znači da je, kažu neki učinjaci, ili je primio islam, ili je, ili je pokorio se, pa ne ređuje nego dobro. To bi bilo, znači, jedno od dva. Iako spoljašnje značenje ukazuje da je primio islam. Pe esleme primio islam. Međutim, ima, znači, to tumačenje. I imamo drugo, znači, tumačenje, fe eslemu. Fe eslemu. I pa sam kaže ja od njega miran. Fe eslemu. Pa sam ja od njega miran. Znači, ne radi se više o primanju islama, nego sam ja, ima i sa mnom, ali sam ja od njega miran, Allah mi pomogao protiv njega. Pa mi naređuje šta? Dobro pa bi to bilo slično onome značenju prvom koje smo spominjali. Ali je spolješnje značenje kad se kaže fe esleme primio islam. Tako se razumije iz spolješnjeg značenja, je li ovaj a, značenja, je li arapskog jezika. Kako god da bilo, bilo jedno ili drugo, bitno je da naređuje poslanik dobro i ne možemo naređivati šta? Zlo. I znači da je se s te strane, Jer zamislite, ovaj šejtana dolazi poslanik objava i da šejtan ima učešće u toj ovaj da može sa do, dolazi sa vesesama i tako da to je bila problematika. Tako da je uzvišeni Allah sačuvao poslanika sa osaneme, je li šejtan. Isto tako uzvišeni Allah je učinio prsa poslanika sa osanem prostranim. Elem nešrah leke sadrek. Učinio je srce njegovo prostranim, kako kažu neki učinjaci, za islam, za vjeru, za hak, za istinu. Pa je poslanik, ali sam znači prihvatio istinu, kako kaže Ibn Abbas, šarah Allahu sadrahu lil islam, Allah je njegova prsa raširio i učinio prostranim za islam. Da je mogao biti, znači, poslanik, sa osreme, a, da ambasador islama u pravom smislu, je li riječi, jer jedini je poslanik, sallallahu ve sellem mogao da primi i prihvati i sprovede u praksu cijeli islam. To nije mogao niko drugi. To nije mogao niko drugi od ljudi. Dobro. Od odlika srca poslanika, s.a.v. jeste to što je vidio svoga gospodara, te barake oteala, svojim srcem. Naravno, srcem je vidio i vidio je uzvišenog Allaha u snu. Vidio uzvišnog Allaha u snu. Kako došlo u vjerozostavom hadisu, kao hadis Muaz ibn Džebela, koga je bilježi imam Tirmizi. I drugi, koji je vjerozostavom, da je poslanik sa jednog dana okastio na sabah namaz. Kaže Muaz, pa smo ga čekali, kaže tog jutra, kaže gotovo da sunce što nije granulo. Kaže, pa je došao žurno, sallallahu alaihi vseleme, kaže, proučeni i kamet, klanjao je, kaže, kratak sabah namaz, kratko klanjao. Kaže, potom neko kaže, ostavite, kaže, na svojim mjestima, kako jeste. Potom se, kaže, obratio nama i rekao, kaže, da vas obavijestim zbog čega sam zakasnio. Kaže, ja sam ustao kada je večeras da klanjam, uzeo abdest, klanjao sam ono što mi Allah odredio da klanjam, potom sam se, kaže, uh, eh, 15, potom potom sam se ovaj potom sam osjetio pospanost. Kaže i, osjetio, osjetio sam se teški. Pa je zaspao sa osrame. Pa je vidio, kaže, vidio sam gospodara u najljepšem izgledu. Vidio sam gospodara u najljepšem šta? Izgledu. I potom je spomenuo duži hadis da ga ne spominjamo cijelog, da zanima šta? Ovaj dio koji je vezan da je poslanik sa osrame vidio uzvišenog Allaha kako? u snu. Da ga je vidio u snu. I ovaj hadis prenosi, kako su spomenuli Moaz ibn Džebel, prenosi ga od Asaba, prenosi ga ibn Abbas i prenosi ga Ebu Umame, Seuban, štićenih poslanika, sa osanem, prenosi ga isto tako Džabir ibn Semura i ostali i drugi Ashabi. Ja ostali nego i drugi Ashabi imaju koji prenosi ovaj hadis. Tako da ovaj hadis došao sa različitim znači, putevima i ima znači, različite rivajete i verzije. Da li je dozvoljeno vidjeti Allaha uzvišenog u snu? E, islamski učenjac ovdje poput Ibn Hadžara, to je spomenuo kad je Jad i drugi to prenose mnogi od njega, da, da je to dozvoljeno bez razilaženja među lemom. Su učenjaci složen da je da čovjek može vidjeti šta? Uzvišenog Allaha kako? U snu. Da može čovjek vidjeti Allaha u snu. Naravno, ovo je pitanje, jeli, kod obični masa je škakljivo, tako. Ima neki kasni koji su to porekli učenjaci, međutim, ono što je poznat kod, kod ovaj prethodnika, da, da to niko porekao nije. S tim da kažu svi da ono što je vidio u snu, da to nije pravo Allahovo šta? Biće. Nije pravo. I o ovome, sam, o ovome smo mi opširnije govorili u, knjizi o snovima. Možete tamo vidjeti, ima poglavlja, mislim, posebno, ako se sjećam koliko sjećam da ima po viđenju uzvišenog Allaha u snu. Pa pročitajte, tamo ima znači e, izjave islamskih učinjaka, može vam koristiti, ovaj, da ne ponavljamo ono što smo već tamo spomenuli. Jer uzvišen Allah kaže, lejse ke misli hišej, ohu esemil basir. Njemu ništa nije slično. Pa to što si ti vidio, ono št, kak uzvišenog Allaha ćeš vidjeti u džennetu. Ali ovdje na Dunjalku, iako je čovjek usnio, to nije šta? Pravo Allahovo biće. Dobro. Možda će neko kazati u redu. Lijepo je to. Kažemo, vidio Allaha u snu, ali to nije Allahovo šta? Biće. Pa što sam onda vidio? Je li, je li logično da se to pitanje? Ima mjesto. Ima mjesto. Kazat ćemo, zaustavit ćemo se tamo gdje su učinjati zaustavili. Kažu, složili se, može se vidjeti, Isto tako kazali velika skupina njih, kažu, to smo sve spomnjali u knjizi o osnovima, kažu to nije pravo Allahov bić. Zaustavimo se kod tih granica i ne prelazimo. Ako islamski učinjaci nisu prelaze, nećemo i njih prelaziti. A ako je to njima bilo dovoljno i bila im ta širina dovoljna, mora biti dovoljna i nama. I završena priča. I tako čovjek ide svojim putem i nema šubhi, nema nejasnoća u svoj... Ne mora čovjek sve šta znati u, u detalje. Niti može da stati sve u detalje protivnom opisi su nam došli neki dženecki i tako da nešto što razum čovjekov ne može pojmiti i u dženetu ima nešto što što je tako što oko nije vidjelo niti uho čulo niti može pasti razum čovjeku ne može čovjek znati sve detalje je tako mi vjerujemo da uzvišeni Allah ima određena svojstva kojima je opisan je tako da ima stopalo i tu se zaustavljamo što Ne prelazimo granice koje nisu predstavili islamski učenjaci u opisima i tako da niti je uzvičeni Allah nas obavijestio o tome i da je htio ovaj obavijestio, on nas obavijestio, znači a ako nam nije to kazao, to nam ne treba ovdje na dunjalku. To, ta nam vrsta znanja ne treba. Treba da znaš svoga gospodara, da ga vjeruješ, da ga obožavaš i ono čime je sebe opisao i o čemu nas je obavijestio da to potvrdimo i to vjerujemo, bez ulaska u detalje o kojima ne možemo šta ništa, ništa znati jer čovjek ne može doći, ne može znati, znati uzvišenog Allaha za osim da ga obavijesti neko ko je, a, ko je pouzdan, to je samo poslanik u tom slučaju. Jer ne može uzvišenog Allaha vidjeti na dunjalu, je tako, niti može vidjeti, niti ima neko ko je sličan uzvišenom Allahu pa da to poredi, tako da je ta mogućnost isključena, znači da šta? Da čovjek zna nešto o uzvišenom Allahu, a je li od onoga o čemu nas nije obavijestio jer tu nema analogije, tu nema razmišljanja, tu nema ičtihada, tu nema, znači, osim samo vjerodostojan dokaz. Dobro. Je li poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, vidio uzvišenog Allaha noći mjarađa, svojim očima. Prije nego što spomenemo ovo pitanje, nužno je spomenuti jedno pravilo koje je predmet jednoglasnog stava među islamskim učenjacima ehlu sunneta. Da čovjek ne može vidjeti Allaha uzvišenog na zemlji, na ome dunjaluku svojim očima. Znači, ne može vidjeti a niko uzvišenog Allaha dok boravi na zemlji. I svako ko je rekao da je vidio uzvišenog Allaha, da je e, istično tome, to je batil da ne može biti veći. To je batil da ne može biti veći i na tome je ehlu sunnet jedinstven, znači u mišljenju jer je došlo u hadisu da je poslanik sa osanom rekao, kaže, znajte, kaže, da niko od vas neće vidjeti svoga gospodara dok ne umre. Od kod muslima. Neće niko vidjeti gospodara dok ne umre. A kada umru, onda postoje određeni ljudi koji će vidjeti. Ali opet ga većina šta neće? Već vidjeti. Jer većina ljudi neće skončiti u džennetu. Je li tako? Oma ekstaru nasi, ole u harestebi mu'minin. Koliko se god trudio, većina ljudi neće vjerovati. Ako uzmete je džuđa i me međuđa, ali tako je, ovaj, sve te ovaj, koji će biti, ali tako, ovaj, za neće biti, da će ono sudnjem danu, Ademe, izdvoj, je tako, skupinu za džennet, koliko je od svake hiljade, koliko je to omjer u odnosu, znači da ide od hiljade, jedan ide u džennet, a 999 <laughs> ide gdje u, u džennet. Znači, većina ljudi biva, je li tako, većina uh, biva od onih koji će skončiti u vatri. Kella, innehuma rabbihim jeume idilne mahđubun. Nikako, oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. Ko će biti zastrti? Pokvarnjaci, je li tako? Oni koji, ga nisu, koji nisu vjerovali gospodara, nisu ga obožavali, bit će zastrti. Ovim ajetom su neki islamski učenje dokazivali, kaže, vjernici će vidjeti gospodara na sudnjem danu. Iako nije spomenuto da će ga šta vidjeti. Ali budući da će jedna skupina biti zastrti od uzvišnog, to je njima kazna. Kad bi to bilo i vjernicima, bi to njima bila kazna? Bi, kao i ovima. Jer oni su kaženi time što neće vidjeti šta svoga gospodara. Pa bi vjernici istu kaznu šta onda okusili? Da ne vide svoga gospodara. Kažu ne, onda će vjernici vidjeti svoga gospodara. Jer znate, imate i mišljenje, jel tako, koje je neispravno, naravno, da, da neće ljudi vidjeti Allaha u džennetu. To je neispravno. Jasni hadisi o tome govore. Ne mogu biti jasni. Vidjet ćete svoga gospodara kao što vidite ovaj mjesec. I to se može zaključiti iz kuranski ajete, jel tako, naprotiv da, da su kuranski ajeti gotovo pa jasni u tom pogledu, jel? Znaš to ajet, ovaj, koji? Koji ajet, iz koga ajeta mi zaključujemo da će ljudi vidjeti gospodara u sudnjem danu? Vudžuhum jeume idin nadire ila rabbiha nadire. da će gledati u svoga gospodara. Ne gledat će u nagradu svoga gospodara, gledat će u svoga gospodara, uzvišen Allah kaže. I u hadisima to pojašeno, vidit ćete svoga gospodara kao što vidite mjesec. I nećete sumnjati da ste ga vidjeli. Čak i Mavl Berbehari kaže, ko bi kazao da je vidio uzvišnog Allaha na Dunjalu, kaže, to je taj izlaz iz Ofira Islama. Ebu Muhammed al-Berbehari, rahimahullahu ta'ala. Pa iz ovoga propisa nije isključen ni poslanik, sallallahu alaihi wasallam. I zato sve što se navodi od hadisa, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, vidio uzvišenog Allaha na Dunjalu, to je batil to je laž, apokrifni rivajeti, ništa od toga nije ni približno slabom rivajetu, pazite. Ni blizu čega? Slabog rivajeta. Nego se radi o definitivno apokrifnim, znači rivajetima. Poput rivajeta, poput hadisa koji se spominje, da je, kaže, poslanik, sam svidio svoga gospodara, a kada su krenuli samo sa Delife, kaže, išao je ispred hađija, imao je na sebi kaže ogrtač od vune. Batil, laž. To nikad poslanik, ali sve tako nešto nije rekao. Znači, to je čista izmišljotina. Isto tako da uzvišen Allah da se spusta na dan Arefata. Jadan bilahi ta'ala. I da biva na devi. I da se rukuje sa onima koji hodaju od hađija, e, ili one koji jašu od hađija da se rukuje, a da zagrli one koji su od koji hodaju pješice. To je od, od, kako kaže ovaj šeho Islam, kaže ovo je od najveći laži koja, koje mogu biti. Ne postoje laži veće i zaista je tako. Vaš je pogodio šeho Islam, ne može biti drugačije. Najveće laži koje mogu biti da, da se tako nešto pripisuje gospodaru te barake o teala. Kaže i ulema ehlu sunneta, kaže je složna, kaže da je ovo batil, i da je ovo lažna poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Isto tako hadis da je poslanik sal vidio uzvišenog Allaha u tavafu. Ili da ga je vidio u nekim medinskim sokacima ili mekanskim sokacima. Ili da je rekao, da Esma prenosi da je poslanik sal sam rekao, vidio sam, kaže, gospodara na dana refata. Na crvenoj devi, kaže, imao je na sebi dva ogritača. Batili do batila. I ovo može razum čovjeka i koji nema veze sa, sa nešto plaho sa naukom, može lahko je tako primijeti da da su ovo da su ovo batil hadis. Da to tako poslanik sa nešto nikada nije nije kazao. Međutim ovaj ne smeta čovjeku da zna i zlo. Jer poznavati da i hadise i lažne hadise nije nimalo nebitno. Naravno, bitnije je poznato ono što je vjerodostojno, to definitivno. Ali da se čovjek, šta hoće da kaže radijalo? Ljudi su pitali poslanika, sa dobro, ja sam ga pitao, o, zlo, pojeći da mene zadesi. A ovo je zlo. U vjeri daif hadisu zlo, daif hadisu zlo. Jer kažemo, uslovno da i hadis, jer ponekad da i hadis može biti pojačan, može biti, to je drugo pitanje i tamo gdje su učenjaci neki kazali, tako da fadailu le amal, pitanje daif hadisa, tako neki su kazali, iako je poznato kod velike hadisi drušnja, kada nisu prihvatali daif hadise, čak ni u fadailu le amal. Ali e, to su, međutim, poznavanje tih hadisa koji su, koji su batilu, koji ima ravija, koji je ništavan ili je, ili je ovaj lažovi, slično to je, to je poznavanje toga je, i zato se islamski učenjac pisali hadiske zbirke, napiše hadisku zbirku, jednu džavzi u četiri toma, sve lažni hadisi. Ja šehol islam ibnul džavzi, Allah te nagradio, jesi nam mogao nešto drugo, nam što će nam daji hadis? Pa zna ibnul džavzi šta želi time. Jer će doći nakon toga ljudi, jel tako, ovaj koji će, iako je bilo jedno vrijeme, ovaj, da su, da, da, da popne se imam u šamu na mimber i citira hadis na mimberi petkom i kaže i ovo je kar je zabilježio Ibnul Džavzi u svome dijelu El Mauduat on uopće ne zna što znači al-mauduat. Sto lažni hadis. Ljudi su, znači, ovaj, tako, imam kod kuće knjigu 15 tomova, ovolika, sve lažni hadis. Lažni i, i daif hadis, sve što ima, natrpano svega, iz čega ima i možda preko 30.000. To je ovaj, to su, to je bitno da se zna da se poznaje znači ono što je što nije poslanik sam rekao što nije kazao na što ove pitanje koje su vezan za akaid ovo je posebno znači nužno znati u smislu je li da da ovako nešto poslanik sam sam nije govorio niti se ovako nešto desilo dobro je li poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio gospodara uzvišenog u noći Isra i mjarađ svojim očima. Razilaženje je među učenjacima ehlu suneta koje je datira od vremena sahaba. I to je jedno od pitanja akajski, naravno akajski pitanja je puno manje oko koji se islamski učenjaci razilaze u odnosu na fikska, znači to je ne, ne, ne, neuporedivo, definitivno. Ovo je jedno od pitanja gdje se učenjaci ehlu suneta razišli, i gdje jedno od mišljenja koje čovjek odabere ne izlazi time iz okvira ehlu sunneta, niti je dozvoljeno e, kazati da je ovaj da ima pogrešno vjerovanje, ubeđenje Ono što je bilo ta širina koju su imali ashabi mora biti široka nakon toga svakome ko dolazi posle Kome nije to široko, njemu treba omerov štap. Za njega omerov štap lijek. ashabima to bilo široko i oni se razišli i nije nikoga niko nikoga smatrao zbog toga, jel tako, da je izišao van okvira džade na kojoj, kojem je došao poslanik, sa sveme, tako i ljudi. Međutim, jel tako, ne mora znaš da su svi bili šta u, u pravu. Ali ta širina postoji među ehlu sunnetom i, znači, to je pitanje, je li koje je poznato i kod Selefa, kao što ćemo spomenuti, da se razišli u veliko o tom pitanju, da nisu zauzeli jednoglasan stav. Što ukazuje, jel tako, da, da je pitanje, a ipak vezano za razumijevanje čega? Dokaza koji su došli u vezi s tim. Dobro. Mi imamo, kada je riječ o ovom pitanju, imamo nekoliko mišljenja. Imamo prvo mišljenje da je poslanik, sa osam, je vidio uzvišenog Allaha noći Mjarađa, a bez ograničenja kako ga je vidio nego samo kažu šta vidio je svoga gospodara. Bez pominjanja da li je to vidjenje srcem, očima, ne, samo vidio je svoga šta gospodara. I to se navodi od Ibnu Abasa, od Ibnu Abasa, tako je došlo kod imama Nesaju u velikom sunenu i kod imama Hakima s jerodostanim lancem prenosilaca, da je Ibnu Abbas rekao, kaže, zar se čudite da hulda pripada Ibrahimu alaihissalam? Šta je hulda? da bude halil. Otehad Allahu Ibrahime halila. To prisno prijateljstvo da bude kome? Ibrahimu. Kako došlo u Kur'anu, je tako? I da je kaže u kelamu li Musa? I da je pričao sa Musaom. O kelam Allahu Musa te klima. A kaže da viđenje bude našem poslaniku sa Da viđenje bude kome? našem poslaniku, ne spominjući šta, kako je vidio, općenito. To je, da tako, došlo od Ibn Abasa i došlo od Ibn Abasa da je rekao, vidio je Muhammed, sallallahu alaihi wasallame, svoga gospodara. Ima, znači, ovi rivajta, ima od rivajta od, od, ovaj, eh, od Enesa, da je vidio svoga gospodara, ima Daif, rivajt, ovaj, ima isto eh, eh, od Ebu Horeire, da je upitan da li je poslanik sa osrme vidio gospodara, pa je rekao, jeste, vidio ga je. Ali to je da je Ifrivaje, to je i koji se navodi. I ovo mišljenje su zauzeli neki, jel tako, učenjaci, imami, kao Ikrime, Hasan al Basri, Zuhri, Mamer, to je jedan ivajt od imama Ahmeda, Ibn Huzeime, Ala Đurri i drugi. Šta? Koje je mišljenje? Da je vidio. Znači, bez ograničenja. Vidio je i tu stajemo, kao što smo pomenuli u prethodnom pitanju, tako? Ne prelazimo to. A rekao im Nabas, vidio je i tu stanemo i ne prelazimo. Ne ulazimo u, u detalje o kojima ništa šta. Ne znamo. To je šta prvo? Imamo drugo mišljenje da je vidio gospodara Tebara Kevoteala te večeri, ali svojim srcem, a ne očima. Da je vidio svojim srcem, a ne a ne očima. U tom pogledu ima i hadis od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ima hadis. A kada dođe hadis, onda sve drugo šta? Pada u vodu, je li tako? Došlo je od Muhameda ibn Kaaba, al Kurezija, da su neki ashabi kazali da je poslanik, sallallahu alaihi rekao ili upitani da li se vidio svoga gospodara rekao je, kaže, nisam ga vidio mojim očima, vidio sam ga mojim srcem dva puta. Vidio sam ga šta, mojim srcem dva puta. Znači nije bilo viđenje šta? Očima nego je srce. Ali hadis daif. Hadis je daif. Da je hadis sahih, sve bi palo u vodu. Međutim, ne možemo ga, Ne možemo ga popraviti da bude sahih. On je daif ovaj, i ne može se, znači, prihvatiti. Ima rivajeta od ashaba. Imamo od Ibnu Abasa da je rekao u komentaru ala, ajeta kolekad ra'ahu nezleten uhra i on ga i drugi put vidio, kaže, vidio ga je svojim srcem. Tako bi bilježi muslim, ima Mahmed, tako bilježi. Vidio ga šta svojim Pa je ovaj rivajet od Ibn Abasa potpuniji od ovoga šta? Prethodno, kome kaže samo šta? Vidio ga je. Ibn Abbas kad rekao vidio ga, ciljao time šta? Vidio ga je svojim srcem. Jer ovdje je došao, u ovom rivajetu došlo je jedno, jedan dodatni moment, jedno dodatno pojašnjenje kako ga je vidio. U drugom se rivajetu kaže kod imama muslima, kaže vidio ga je svojim srcem dva puta. I došlo je kod imama Nesaji od Ebu Zara da je rekao, vidio je poslanik sa osaneme svoga gospodara srcem, a nije ga vidio očima. To je kod došlo kod Nesaji u Surinu Kubra. I ovo mišljenje zastupaju Mujahid ibn Džabr i Ebu Ali kod tako tabina, ovo je rivajt od imama Ahmeda, zastupa ga ibn Tejmije, ibn Kesir, ibn Bila Iz, al Hanefi, ibn Hajar, Safarini i drugi. Koje mišljenje? Da ga je vidio srce. Da je vidio gospodar uzvišnog srce. Evo vidio da su to odabrali e, Ibn Kesir i e, Ibn Blaiz al-Hanefi, Ibn Hajar i ovaj a, e, drugi učenjaci. To je šta drugo? Imamo i treće mišljenje. A to je da ga je vidio, da ga nije vidio ni očiva ni srcem. I to se prenosi od Ajše. Da je kazala, ko kaže da je Muhammed sallallahu sallam vidio svoga gospodara, kaže iznio je na Allaha veliku laž. I to je došlo u vjerozostavno predanje. Vidio je, kaže iznio je na Allaha veliku laž. I to je stavio mama Darimija ibn Atije i to je odabrao isto imam Ebu Hayyane, el-Endelusi u svom dijelu el-Muharrar al wajiz Kažu šta? Nije? Nije vidio nikak. Nije ga vidio nikak. Imamo četvrto mišljenje da ga je vidio svojim očima. I to se to imam El Begavi pripisuje u svom dijelu Mealimu Tenzil, pripisuje to Ibn Abbasu. To mišljenje i odabro ga Ikrime i to je rivajt od imama Ahmeda i to je odabro Ibnu Đerira Taberi, odabro je to također Ebu Hasanem Ešari, rahimehullahu ta'ala, Kadija Ebu Jala, Al-Hanbeli i on odobro to mišljenje i neki drugi učinjanci. Imamo mišljenje da ga je a, da, da se po ovom pitanju zastaje. Da se o ovome šta? Ne priča. Ništa. Pitanje o koga se neće doticati. To je odobro Sidnu Džiberi, to je čak i stavio mama Zehebija, rahimahullahu ta'ala. Ovdje kad gledamo ova mišljenja, ova se mišljenja vraćaju na ono što je došlo da sahaba, poslanika sa osam. Pa imamo da sahaba, navodi se da je vidio a, Allaha općenito, ne spominjući šta? Kako ga je vidio? I imamo a, da ga je vidio svojim srcem, a ne očima. I imamo negaciju, kao što je mišljenje koga? Ajše radijallahu ta'ala. Ana. Dobro. A ovdje imamo imamo negaciju, imamo potvrdu. Imamo negaciju, potvrdu? Imamo. Šta je od ovoga prihvatljivije za uzeti? Mišljenje Ajša ili Ibn Abbas? I ko je učeni? Ko je učeni? Ajša ili Ibn Abbas? Teško zakazati. Jako teško zakazati. Ha. Teško zakazati ovaj i nezahvalno zagovoriti. I ne treba se na to vraćati. Jer Ajša je Ajša radijalata. Nema nego ona jedna. Imam ummeta od strane žena ako se može tako kazati. Ibn Abbas, mu fesir Kur'ana, kome je poslanik, sačinio posebnu dovu. Nije to pitanje koje je učeni. Pitanje je ovdje šta je ko rekao čime je dokazao. Vidimo da su hadis po pitanju toga šta? Da nema niko jasnog dokaza i vjerodostojnog. Međutim, Ibn Abbas kada potvrdi, Ajša negira. Imaš dva čovjeka. Jedan kaže, samo kao primjer, a, jedan kaže, Muhammed nije juče klanjao džumu u toj džami. A drugi kaže, Muhammed je klanjao džumu u toj džami. Čije su riječi mjerodavnije ako su jedan i drugi pouzdani? Onaj koji je potvrdio. potvrdio. Onaj dok je potvrdio, on je njega vidio je mu eventualno prenio neko koga je vidio i slično tome. Jer on ima, on ima od znanja dodatni ovaj taj moment koga ne ima onaj koji negira. Jer negiranje nije znanje. Već je šta? Potvrđivanje je znanje. Ne kažem ovdje da se ne sveti pogrešno, nije znanje. Ajša je negirala, to je shodno njenom znanju i svatanju, jeli, koliko ona znala da to poslanik da nije vidio gospodara uzvišenog. A Ibn Abbas kada kaže da je vidio, Ibn Abbas ima dodatno znanje. Dobro, može li Ibn Abbas kazati od sebe tako vidio je svoga gospodara? To je jako teško. Čak u, mi praći o pitanjima fika kad dođe Ibn kad dođe Asab nešto kaže ovako pitanjima fika, pone pa kažemo ovo, ovo ne ide da Ibn Abbas, ha, ko uradi tako i tako bit ćemo oprošteno. Može li to kazati Asab po svom mišljenju? Ne može. Neki učenjaci kažu, a kako onda po pitanju ovakve krucijalnih pitanja Akaida, oko kojih krucijalni, jer stavljamo i pod navode znake, krucijalni, kažemo, možda bolje kazati, naj ili, ili jako osjetljivih pitanja kaida, da ashab kaže nešto po svom ištehadu, to je nemoguće. Pa je ovdje miše, znači, Ibn Abasa preče mjerodamnije, iako postoji od njega šta postoje dva rivajeta, mm. tako. Međutim, a opet pitanje ostaje kako smo kazali šta? Razilaženje među ehlu sunnetom, od vremena sahaba pa nadalje, i pitanje je do dana današnji podložno i čtihadu u smislu da se jel, tako razmatruje argumenti kako, ko ima dokaz i tako dalje. Dobro. Nastavit ću u والله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه